Jenny och vänner 2015. Wow. Kul. Ja, ja. En eh, gäst sitter mitt emot mig som eh, har gått omkring och varit så här, förnärmad ganska länge eh, för ja. att han inte har fått vara med. Mer ledsen och nedstämd och förhoppningsfull. Men nu är jag ju här. <laughs> Petter Hallén, det är då så här gnugga sig lite i tinningarna och bara eh, känner sig trött ja, på att han inte har blivit inbjuden. Men också väldigt glad. Ja. Jättekul att vara här. Uh, vad blir det för rap? Har ju varit två tredjedelar på besök här i podden uh, för något halvår sedan, uh, Sanna och Hugo. Jag var i Göteborg då. Precis, du mm. var ju faktiskt inbjuden. Mm. Um, men nu äntligen mm. så blir det bara du och jag. Mm. Mys. Ja, hur, hur har året börjat för dig? Um ganska bra. Jag har varit i Göteborg rätt, typ så länge som det gick. Tills jag var tvungen att åka till Stockholm. <laughs> Okej. <laughs> Men du bor här nu? Ja. Äntligen. Ja, Vi samlar alla de bästa. Ja, det är sidan. så huvudstäder brukar göra va? Det är väl liksom <laughs> deras, deras grej. Nu ser du trött ut igen. hur, hur har du tänkt när du ska ta med dig låta hit? När du har en alltså egen jag, podd som du kan spela? Där, jag har tänkt lite så här att eh, dels så fick jag ju strikta instruktioner i ett mail om hur länge, <laughs> typ att låtarna fick vara max två veckor gamla och sådär. Men också tänkte jag väldigt mycket typ att såhär, Weh, det är typ Jenny Vänner, då kan man ha lite mer Jenny och Vänner-musik. typ. Vad är det då? Ja, men alltså, du vet, så Soundcloud-musik, typ lite mer så. Du vet vad Jenny vänner musik är, Jenny, kom igen. Ja, det är ju typ en genre nu. Vi gillar ju typ samma grejer. Ja, Tänker jag kommer fast den här sig. podden, är, ja, i alla fall. Sanna och Hugo som jag gör min egen podd med, de, de är ju typ till exempel allergiska mot elektronisk musik och typ fyrtakt och sånt. Och jag har ju lite mer av det i min uppväxt och i mitt blod. Och Hugo kan inte nämna alla medlemmarna i Beatles. Men det kan ju jag i och för sig, men det där bryr jag mig inte om. <laughs> Men Nej. lite sådär. Typ. Så att eh, här så, så tänker jag. Jag har tänkt lite så kanske. Mm. Vi får se vad du tycker om eh, första låten som jag och Peter eh, blev svinglada när vi hörde den på varsitt håll och sen mm -hmm. möttes i gemensam glädje när vi lyssnade på den tillsammans här för en liten stund sedan. Jag är beredd på att bli glad. Jag tror att du kommer gilla den. Yeah, baby, what you do to me? take a ride, with me. in my car. Don't take it wrong, I'm a I want you, baby, go high. Let's take a ride off the mile. People hate you, baby, I made you. Everybody left you, I take. We better than a lot of relations. And we ain't got a relation, baby. What you do to me, baby? What you do to me? What you do to me, baby? What you do to me? What you do to me? What you do? to me, baby? What you do to me? Take a ride off of my car. Don't take a run, I'm a star. I want you, baby, go high. Let's take off the mask. Baby, what you do to me? What you do to me, baby? What you do to me? What you do to me? change your life. Type of shit that I do, make you fall in love. Type of shit that I do. You got me screaming to the top of my lungs. You make me feel like I'm on top of the world. Need a nigga like Dirk, yeah. We can start a family OTF, yeah. He be all things still work, yeah. Good pussy, good stroke, yeah. All your bitches mad, I came through and I locked it down. I hold you down, I got you, baby. That's right, whoa, whoa. Real rider, cool, right beside her. Yeah, that's my baby, I don't need Throw me cash, I just in Seattle. He a savage, I love everything about What you do to me, baby? On some handy, so it's me leaning you. Like, fuck all my niggas, you fuck with the savage, so I'm go crazy, they fuck with you. Me, you, no the cool. Days love, baby, I want you. True for death, so it's true. Wanna blow that pussy like flu. I wanna lean on it, rap a sing on it, put a ring on it, no Beyonce. We could be like Kim and Kanye, except you can be my fiance. Bless you can have the joint, my show money, you can't afford it. Real shit ain't just recording, just made 200 off tone. These bitches, baby, they born. Fake ass, I love them strippers. 10K singles, I blow it. And I can't wipe these hoes, and she know it. She want relations and I'm all for it. Baby, what you do to me? På tal om internetmusik, ganska härlig internetkvalitet på den mm. här mm. MP3. Ja. Eh, <laughs> jag brukade ju brukade förr säga att allt allt över 96 kbps var sellout. Men det här är ju typ någonstans där nere. <laughs> Men eh, det här bevisade ju direkt tesen att vi ändå har ganska lik smak, för det här skulle ju kunna spela till Vad blir det för rap, definitivt. Alltså, visst är den så himla himla bra? Mm, ett, ett mys. Ett härligt mys. <laughs> hur, hur, hur, skulle du beskriva det här? Det är ju alltså Lil Durk och Day Loaf, What You Do To Me. Det är så här, det är så här uh, eh, rap låter nu, typ. Och det har jag inget emot. Det är, så här, det är väl ganska melodiskt och... Uh, så här, det här var väldigt gulligt, eller? Mm. eller hur? Man älskar ju det. Ja. Melodiskt, gulligt, mjukt, med så stenhårda personer, typ. Ja, typ ja. Ungefär Men som så. ändå har en, en eh, soft... Eller såhär, här, D-Loaf har ju den där supersofta liksom, framtoningen i rösten och i liksom, ja, rapstilen. Men Samtidigt som vet att man rappar om att skjuta folk i magen och ansiktet och sådär. Exakt. Uh, vad har du förhållande, <laughs> nu håller vi oss om magarna lite. uh, <laughs> vad har du för förhållande till Lil Durk? Uh, Han möts ju Chicago och Detroit. Ja, alltså Durk. Uh, ja, men han är väl en av de där stjärnorna. Jag vet inte, det känns som att han är en av de där som har fått typ lite mer respekt än vissa av de andra. Typ. Eller han anses vara typ lite så här, citationstecken, bättre bättre än mycket mm. Vilket jag kan lite störa mig på. Typ. Men, men jag gillar ju honom. Det är, det är bara jag det är fel på. Det, ja, men jag gillar honom jättemycket. Studsig. Studsig kille. Ja, de är ju det. De där. Vi uh, går vidare till ditt eh, första val. Mm. En uh, superhypad duo, kan man väl kalla dem. Ja, alltså, jag är ju typ... De här för mig är ju typ jag har ju liknande känslor inför den här gruppen som barn har för typ One Direction och sånt. Alltså jag, har du? Ja, alltså jag är liksom en totally fangirling, he, alltså verkligen. Har du även en favorit som du tycker är sötare nej, än jag, andra? Mm, nej, de är, de, du vet, de är söta på sina egna sätt. Jenny. <laughs> Vilka är det vi pratar om? Ray Shremmerd. Hoppas ja. jag sa det rätt, men skitsamma. Det är ju en hel del av deras marknadsföringsgrej att det är svårt att uttala deras namn. Men det är ju airdrummers baklänges, det tog ganska lång tid för mig att fatta det. Mm. Airdrummers är ju alltså Mike Will Made It's producentbolag typ. Mm. Så man kan höra honom säga så här, som en tag. Hey, drummers. Uh, ja, ny låt, också gulligt. Ja, det här är från mysigt. albumet Shrem Life. the door. like Pippin got a master's. Girl, improvise. Look me in my eyes and lie to me. Lie to me. Act like I'll believe anything. Sex on the beach and in the backseat. This could be us. So back to what I was saying. This could be us, but you playing. This could be us, but you playing. I'm high, I don't sound crazy. You were saying this could be yours, but you're playing. This could be yours, but you're playing. That's all I was saying. No keys to turn this Mercedes. I bought like Tracy McGrady. Before that girl touched anything, she gotta say please. Say please. And I know they really wish we would ball till we fall. I'm the big bad wolf, is a full moon, y'all. Toss the money in the egg, yeah. Watch how your dreams hit the floor. Uh, wait till I get the buzz off this drug. Damn girl, you way too fine for a local club. Killing someone's vibe should be a fucking crime. Wasting someone's time should be. So back to what I was saying.

If you the reason why it's empty, baby, spin the bottle. Truth it out, no, you don't want no problem. Spin the bottle, spin the, spin the bottle. If you the reason why it's empty, spin the bottle. Truth no, no, you don't want no problem. You don't want no problem. You want part, so back to what I was saying. This could be but you playing. This could be us. i eh, sann boyband-anda så körde vi en clean version här. Mm. Eh, jag har hade du mycket, valt den? Jag har inte så mycket emot. Det var för att den läckte och då råkade den vara clean, så ja. det är den jag hade. Eh, men man tappar några fack men man slipper höra honom säga hora i början så att du vinner några och förlorar några. uh, <laughs> vad är det som du gillar så himla mycket med Ray Sremmerd. Alltså det är liksom bara såna... allt på det här albumet är liksom hits. Alltså det är bara såna hits, det är liksom bara så här. De har ju kallats typ nya Chris Cross, men jag tycker de är bättre. Mm. Och typ, um, jag vet inte, de påminner, om, de påminner mig om när Travis Porter var som bäst. Ja. Typ så här gulliga killar som sjunger och rappar och som typ... Kanske åker en båt eller något. Ja, och typ egentligen bara, alltså de är, det är ju väldigt ungt liksom. Mm. De har någon låt på skivan som handlar om sitt ex och det, ja det är ju liksom som ett barn förhåller sig till ett ex. Jag skulle inte göra en sån till mitt ex. På ja men det är typ så här, kolla vad rik jag är. Eller vet, det är så här, mm. och det, allting handlar om, det är väldigt så här, nästan typ nihilistiskt, handlar liksom bara om, med, om olika så vanliga sådana ungdomsfesta och sex och sådär. Och pengar typ. Ja men jag liksom hur gamla är de? De, de låter typ som att de är 12. Den ena är 19 och den andra vägrar säga hur gammal han är. Ah, okay. Uh, eh, för övrigt uh, <laughs> kollade på en <laughs> fråga, nej jag tror de är typ lika gamla, men jag kollade på någon intervju med dem i förut idag och då så fick de frågan så här, vilken känd kvinna skulle ni helst ha sex med? Och då svarade han som inte ville säga sin ålder, Dage Loaf. Mm. För att mm. han tycker att hon är så grym på att rappa. Typ. Eller ja, också het antar jag. Men, ja. det var ändå... men de har ju ingen type. Nej, precis. De det var typ- därför som de fick den frågan. Bara bad bitches. Men alltså, nej men du vet, jag, jag, tycker liksom så här. Det var den här låten No Type som du nämnde nu, som, det var den, den låt som fick mig att bli 11 år i förhållande till de här. Alltså, det var mm. då jag verkligen... Och den är typ så här, jag har försökt formulera innan, men jag är inte så bra på det. Men det spelar ingen roll vad de sjunger om, jag typ känner saker mm. i hur de sjunger det. Typ. Det är väldigt uttrycksfullt allting. Och typ så här, verserna är lika intressanta som refrängerna. Och så. Ja, jag, det... jag är också helt såld. Det tog ett tag, men nu. Också eh, på slutet av skivan så finns det en douchedance-ballad som är intressant. <laughs> douchedance? Ja, <laughs> Vad är det? Det är typ så här, du vet, LMFIO Shots med Lil Jon. Det är typ douchedance. Aha, det är liksom okay, okay. Ja. kvintessensen av Douche Dance. Och typ så här Starships och, hela, och det som Nicky gjorde på förra så skivan. Extrem poolparty-låt. EDM-rap e ja. typ. Men på sista låten på Shrem Life är typ douchedance, fast så här, subdued douchedance. Det är intressant. <laughs> <laughs> det de, de, de typ skriker om shots men det går lite långsammare. Och det, ja, det, men det, det jag gillar det. Mm. Alltså, min, min bästa genre är ju det sorgsna festandet, mm. men det kanske inte är riktigt där. Ja, de är inte, för, de är inte tillräckligt gamla än. Liksom, Nej. <laughs> det är så här, gråta i glaset. De är liksom 19-åringar i Paradise Hotel, de är liksom inte så här mamma, ensam mamma söker. Det, det, är, det, finns inte så mycket mörker än. Liksom. förstår man det? De är definitivt inte crisscross heller, Nej. jag. Nej. För konstigt, konstig jämförelse. Det, jag, jag, det var inte jag som sa det. Jag, förlåt att jag tog in det här. Nej, det, det gör ingenting. Jag bara tänkte att de inte är lika plojiga liksom. Nej. Mm, ha. Crisscross var inte så... Ah, skitsamma. Skitsamma. Var kommer, nu kommer något nytt. Ja, du, du, du hör, du hör ju på ljuden vad det är typ. Hej. show you some. I know you wanna hit that. Tell your bitch 50 feet, she can get back. Right. I'm trying to seduce you. I got a couple hundred ways I can use you. Right. You pull up in that whip all black with a bitch in the back. What she wanna come to? Fuck that. No, you wanna touch that. I be waiting up in the room number 302. Two cups of tequila, get your mind on. Why can't we be faithful when we're not alone? Physical attraction, I ain't gotta text him. You know what he want when he ready. You been going steady with the girl in your dreams, but the girl in your bed ain't shit like me. So make me, make me in my room, cut yourself on. when you wanna play, I can be a jerk like I came from the bay. Say that you in love, but the love ain't real. Cause if you wasn't love, then you wouldn't wanna feel. I love my body. Say what's on your mind. Tell me your mind. Enjoy in your life. Let me get in your life. Cause you've been highly stressed. Let me pull you up. Watch my am dress. Let me show you some. I know you wanna hit that. Tell your bitch 50 feet she can get back. Right. I'm trying to seduce you. I got a couple hundred ways I can use you. Right. You pull up in that whip all black with a bitch in the back. What she wanna come to? Fuck that. No, you wanna touch that. I be waiting up in the room number 302. You make me feel like an addict. I need you here right about 11, going on 12. Just ring my bell, and if she asks, don't give her details. Got it don't be fun. You belong to me. Don't feel bad, don't be fun. just come and stay. Take another shot, make you feel right when it's wrong or you not. Face that truth, what you wanna do? You ain't got an answer, 302. Wanna meet me there, baby? Wanna meet me there? Wanna meet me there? Make you say. <laughs> say what's on your mind. Tell me your mind. Alltså jag tycker det här är magiskt. Vad tycker B du? Eh, jag har inte hört det här eh, förut, Nej. men det här är Future Brown, det var det du försökte få mig att säga innan, yes. men jag vågade inte ifall det var fel. Nej. Men kan inte du berätta för mig om Future Brown? Ja, uh vad vill du veta? Allt. De är ju en uh, producentkvartett som jag tycker känns mäktigt på något sätt att det är så här, två tjejer, två killar, uh, alla har liksom, är klädda likadant, det är nästan som en uniform, så här, unisex uniform. Vad är de från? Eh, lite olika ställen. Det är ju Nguzu Nguzu, är ju ena halvan, eh, den här DJ-duon. Eh, sen är det Fatima Al-Kadiri och eh, Jay Kush som har lite City Tracks-liben. Okay. Eh, så det är ju liksom, de är ju både från Kuwait, London, östkusten, västkusten i USA. Eh, och så älskar de att göra så här superframtidsknasmusik. Och så gillar de samtidigt så här coola vokalister. Vem det är var det, det som, som rappade poängen. på den här låten? Tink. Det var Tink, jag tänkte det. Det var Tink. Och mm. den här låter ju lite som Wanna Party som kom för något år sedan. Ja. Uh, som de gjorde med henne. Och som man liksom har längtat efter att höra mer ja. av. Så det här var lite som en dämpad version typ. Uh, deras album kommer snart. Jag är väldigt peppad. Mm. Man kan läsa en intervju med dem som jag har gjort <laughs> i senaste Rodeo. Ja, just det. Ja. Uh, Lisa Elin har också snackat med Fatima Alkadiri om futurism och sånt. <clears throat> Men vad tycker du då? Är det här för hippt eller? Nej, jag måste ju erkänna att jag blir förförd. Mm. Det är mm. ju så här, instinktivt så känner jag att det kanske, på pappret är lite för hippt. Mm. Men det känns också som att det finns ett otroligt glashus som krossas runt hela mig när jag sitter i och vänner och så är allergisk mot något hippt. Jag menar, det, alltså att jag är här. Alltså. ah, <laughs> ja, men, Eh, men eh, nej men det är fint. Jag, jag, gillar att bli, eh, jag gillar att få mina fördomar motbevisade. Men jag tycker att det man, för det skulle ju lätt kunna bli för teoretiskt och för liksom svårt och konstigt. Men just det där att de verkligen äl, de älskar liksom hiphop, ja. älskar eh, så här, Baltimore Jersey Club, alltså de, de som verkligen är ja, bra nej, men det, och... det man blir skeptisk av som <laughs> rapfan är ju när man tycker att det känns som att någon vill bara typ krydda sin grej med ah, lite coola ja, rappare typ. Ah, jag förstår. Och sen så när de är trötta på det så gör de, kryddar de med något mm, annat liksom. Men, eh, men är det bra så är det ju väldigt bra. Liksom. Ja, exakt. Ja, nej, men jag vet att uh, Sanna Berg i din, mm. i din podd uh, var lite så här orolig för just tink och så. Mm. Att, att alla, alla liksom hippa medelklasspersoner skulle haffa henne och sen skulle hon inte få göra någon riktig musik. Typ. Mm. Men jag tycker att här, hon funkar så himla bra på den här det här soundet, mm. alltså hennes, eh, hennes style. Mm. Uh, vi ska spela en annan Chicago-tjej som du har plockat med. Ja, oh, gött. Vad, <laughs> som du har längtat. Oh. Vad blir det? Katie! Katie! DJ Lil King. This is a DJ Benz real premiere. Said I'm looking for the shouty that like them girls upon girls. And I'm looking for the shouty that like them pearls upon pearls. And she living that life, the best of both worlds. Both By the end of the night, I'ma make both them pussycats girls. friends, if they with it, I'm in it. Yeah, pour a cup and let's turn it. I'm on 94 with a foe in this bin. Uh, if she bad, since you bad, I'ma pull up and come up and do you while she do me. Yeah, yeah. Cause I'm knowing you crazy and keep a 380 extenders for any free. From the streets, shoot let Vicky speak. Plenty pictures, ain't no faces, but it's pretty cheeks. Uh, since you sent it, then I know it's real. And I'm getting off on 39, she off a pill. Uh, shit, we gon' have a fine night. See, shawty that like them girls upon girls. Teach And I'm looking for the shawty that like them pearls upon pearls. And she living that life, the best of both worlds. Looking for a By the end of the night, I'ma make both them pussy cats Tonight I'm going bitch You know the bands don't play. If she in the land, then my man gon' slay. Tell her from the door, we gon' close these gates. Open up your mind when he furless ayy. Hey, taste, but hey, why you watch me. The best face on the lakeside of State Street. You, the most pipe in the shot, right? Joe, the weather's ever Got you in the crib when it's over, gon' dip. Shotty, this experience was on your list. Don't be acting like a fan, cause I'm bands on trip. Dead size, baby, wanted some my knives. You with the shits when you hit my garage. You're attracted to the cars, and he just wanna crack plenty pots And keep coming back for the twat. Let's go. Shit, I'm looking for the shorty that like them girls upon girls. And I'm looking for the shorty that like them pearls upon pearls. And she living that life. Always flowing girls. Extremt eh, alternativ stavning på Menage à trois. Ja, gud, du kan väl bokstavera för <laughs> lyssnarna. M-A, Manaya ja. är det första ordet och ja. Twa, T-W-A. Mm. Jag hade aldrig kunnat gissa att det var det här det skulle handla om. <laughs> Vad var det vi hörde? Det här var Kedgat Bands featuring några som jag aldrig hört talas om innan eh, det här mixtapet Coolin' in Chirac kom, som den här låten är med på. Mm. Men jag, jag tycker det här är så himla härligt, för jag, jag älskar ju Katie. Alltså jag, Katie är ju en av de här rapparna som jag liksom hejar på och mm. är väldigt förlåtande mot. Så att det, är så här, det är alltid typ det är ju alltid viss portion skit på hennes mixtapes, men jag är väldigt redo att vada igenom den för att få fram guldkoden. För jag tycker så mycket om henne, liksom. jag har följt henne på Instagram i flera år. Och liksom ja. Det känns som att du vet, jag känner henne, det gör jag inte. Vad, vad är det som är så himla speciellt? Nej men hon var bara liksom, för, första gången jag såg henne var det, hon, det var, hon var liksom oemotståndlig, hela hennes framtoning och röst och typ look och allting. Liksom. Och eh, så det här släpiga, oerhört självsäkra någonting. med Ja, alltså det här hänget hon har liksom. i, i rappen, alltså ja. det är ju magiskt. Ja, ihop visst. med den här hesa, hesa. <laughs> Och så just på den här låten så tycker jag att det funkar så himla bra, för den är så himla sexig den här låten. Det är sånt sexigt gung typ på Det kändes lite så retro på något sätt ja. i sin så här lite corny Precis, refräng. men samtidigt i den här eh, i den här Chicago-produktionen och typ, hon rappar om typ någon kille som har Chicagos största kuk eller någonting. Det är så här. <laughs> Alltid. Eh, <laughs> ja, men liksom att hon har samma, så oavsett vad hon rappar om så, så låter det så. Liksom. Men ja. det, typ, den där killen på första versen var inte så kul, men det var värt det för att komma till Katie. Ja, äh, men fan, Chicagos brudar. Mm. Det finns ju liksom inga tuffare. Ja, det skulle vara Day Low från mm. Detroit då. Men eh, man älskar ju den här eh, tiden ja, man lever i, där alla de precis, finns. Precis, vi har ju gjort detta nu. Har vi, sagt, vi har ju sagt exakt detta typ i tre år sedan, så. Mm. det slutar aldrig vara sant. Anna Melina släppte precis en video idag till en annan låt som heter 13 maj som är superfin. Eh, det har dykt upp eh, lite andra spår på Soundcloud. Strax innan jul så kom den här på en eh, mini-EP kan man mm. säga. Låten heter Central. Vi kände oss tvungna att plocka med den här på årets 100 bästa låtar-lista som vi gjorde på Rodeo precis innan jul. Och jag kände bara, den nej men jag måste få spela den här i podden för jag tycker den är så jävla grym. Det är din podd. Vad, vad tyckte du? Det här är inte riktigt um, rap... Uh, jag tyckte, det var, jag tyckte det var jättefin produktion. Jag är lite för rastlös för den här typen av eh, skir sång. tror jag. Mm. Jag blir lite för rastlös för det. det Men jag, jag, gill, jag gillade vokalsamplingen och jag tycker att det var det, det, var härlig stämning. Typ. Man älskar ju när, när beats inte kommer. när det liksom smyger upp i mm. låten sådär i början. Det här var ju Jenny och vänner-musik, det måste du hålla med Ja, det är kanske. Ja. Um, Fast jag, å andra sidan, det var, har ju det andra varit också. <laughs> så brett. <laughs> jag vet. Vi har ju liksom tagit ner det lite nu. Ja. Menage à trois, kan inte ens uttala det. Uh, och det här ännu mer liksom sovrums... Mm. Eh, vi har gått från efterfesten till sovrummet. Men du kommer, du kommer liksom sabba den här goda ja, stämningen nu. Nu, nu jävlar. Men något helt sjukt, eller nu, vad blir det? Nu släpper vi in en pigg 16-åring tror jag, eller något sånt där. Kanske 17, jag vet inte. Någon vi gillar bara barn i ja, den här Det där lät inte bra alls Jenny, men visst så är det. <laughs> vad, vad blir det då? Eh, jag vet inte hur man säger, Softchug kanske. Jag har bara läst namnet på, på Soundcloud. Men eh, låten heter House. heat. He wanna fuck him down, wanna fuck the peach and bust three in the satin sheets, and that's real, real, real. Bitches on ill, kitty on fleet, know the kitty gon' kill. Will come get these bills, mermaid with the skills. Tell the nigga keep the eyes on the prize, so I'm flipping the weed, I'm flipping in the cash. Give me a million, please. I tell the nigga the house of the Prada. Prada. This is the house of designer. This is the house of fashion. Fuck it out in the house. fuck you. skulle du beskriva den här musiken? Uh, internet, typ. Mm. Uh, alltså den här Softjag, uh, eh, jag har följt honom ganska länge på typ Soundcloud och Twitter och sånt. Han har bytt namn flera gånger, det är därför jag inte riktigt vet hur man säger det här. Mm. Kill Will tror jag han kallas innan och sådär. Men, alltså jag, jag älskar han, han bara han liksom pumpar ur sig musik mm. och allt är inte bra men han har den här liksom, jag tror kanske också att han så här inte kanske bor i någon av de stora städerna i USA vilket gör att jag tänker att han har väldigt mycket så frustration och typ sitter hemma och är typ kåt och vill festa men har inte så mycket outlet och därför bara pumpar upp grejer på Soundcloud. Han freestylar över typ alla, du vet så här, han har gjort vet, all, alla nya Nickelåtar som kommer så kommer det en freestyle från på hans mm. Soundcloud och sådär. Men det här är någon slags originalproduktion som jag bara älskar och... Eh, The House heter uh, den. Eh, han rappar någonting om, om, om att han är någon slags mermaid, men han kanske säger merman. Jag frågade på, jag <laughs> försökte fråga på Twitter, men han, jag tror han sover så han har inte svarat än. Ja, men den manliga versionen av en, uh, en kanske. Eller, eller merman. Men i alla mm. fall, mm. hans shit-talk också efter typ någon av refrängerna om att så här, <laughs> ni, har, ni andra har ingen chans, ni borde bara skaffa er en community college education för att ni kommer aldrig komma upp till den här nivån ni också. Komvux typ. Ja. Gå på komvux. <laughs> eller nej, ja, det är väl inte riktigt. Men, men, eh, nej men alltså, det, är... Jag vet inte, det, jag, jag älskar ju att typ så här, eh, vad, få vara med i de tidiga stadierna av rappares karriärer. Typ. Det är nästan det jag tycker är roligast. När folk är så unga och opolerade och sådär. Är det för att du ska kunna säga sen att jag, ja, jag lyssnade på de tidiga Ja, det kan man ju verkligen tro och så kanske det också är. Eh, men jag vill, få, eh, vill, i alla fall, vill i alla fall ge sken av att det är för att jag tycker att det är så himla kul när folk inte är så färdiga artister. Typ, utan att, Men lite så slänga och ha knappa ja, kläder. Och... Verkligen, det är ja. det. Um, vi vad blir rap brukar ju hävda att vi har lite för lite av det på den svenska rapscenen. Att det är lite för producerat och lite för färdigt innan vi får höra det här i Sverige. Medan i USA är det liksom mm. mer att folk bara släpper saker liksom på Youtube mm. eller, eller Soundcloud och sådär. Men, eh, nej men eh, han är, jag gillar honom. På tal om några som faktiskt släpper ifrån sig ganska mycket grejer på typ Soundcloud, det är ju Stad Boys, Gravity Boys-klicken. Mm. Eh, det kommer en, en ganska härlig låt med Blade och Tybo Digital och Lean häromdagen. Mm -hmm. uh, som inte riktigt fick plats, för vi var sugna på att spela en annan grej som låter typ som, lite som dem, eller de ser i alla fall ut som de här dudesen, okay. fast eh, de uh, kommer från Korea. Mm -hmm. Också Northways-kepsar eh, uh, och ja, men bara gilla att dricka konstiga energidrycker. <laughs> <laughs> men det, det, det, är mycket men det. men det, men influenserna är ju liksom helt klart så här ny amerikansk eh, hiphop, typ New Atlanta. Uh. Se, se vad du tycker om det här. On the water swap，有这里莫没看。Scrap scrap scrap，哦，看 ninjas go ramble ramble ramble ramble ramble ramble ramble 一起骂。 this boss. boss? Motherfucker, fucker, 주둥이 맛 뻐끔 뻐끔. 너는 너, 나는 나. 받아들여 어서 너는 남들 욕할때 나는 돈 벌러. 너 미소니 저러하니까 막히니 키스. 에이. 髪を祝えまた次の行くさに行く。え広げる世界地図。 Them n 邪魔者は容赦なきる死ぬ生きるかけてりゃ当然の義務見てみ気分人は最後ロンリー残せるものは大いにこうしたことないこの一生に Hey motherfucker you can feel my pain 酔いはしてねいいわけそりゃ死んだジじゃ追いかけてこないティンカベルなら c h here on the water squat. Squat. Jag gör det more med camel. Squat, squat, squat. All ninjas go ramble, ramble, ramble, ramble. Vad får du för feeling när du hör det här? Eh, också internet. Ja. Eh, väldigt mycket. Det är, det är så här... Um, jag tycker att det är kul att de verkar rappa på koreanska, eller? Ja, och så hör man liksom lite massa engelska ord ibland. Typ ja. Zombies och ninjas. Och För om man ska jämföra det med det som du pratade om, den scenen i Sverige, mm. så föredrar jag ju typ som Jemmy och sådana som rappar på svenska. Jag, blir lite, mm. jag tycker inte det är så intressant när de rappar på engelska. Eh, och också sådär typ att, jag vet inte, man, man hör influensen så tydligt. Och då mm. ofta känner jag så här, jag lyssnar hellre på originalen. Men det här var ju någonting, det här var ju spännande liksom. Ja. Det var ju också en jävligt bra bit. Typ. Ja, men visst låter jag kan ju inte ganska... bedöma rappen, men det lät ju bra. Jag ty you guessed it, tycker jag det ja, låter som. Ja, jättemycket you guessed it i början. Uh... Men eh. liksom, det är ju det som är så himla tragiskt, tycker jag, när man lyssnar på rap, att det finns ju alltid element som aldrig går att översätta, typ. Alltså jag kommer ju aldrig kunna fatta hur bra koreansk rap är om jag Nej. inte kan koreanska. Fast jag tycker lite som du pratade om med Ray Sremmerd, mm. att man bara såhär, det spelar inte så stor sant. roll vad de rappar om och mycket av den här ny, riktigt moderna, liksom young thug-rappen, mm. det är ju nästan som, jag hör inte vad han säger heller typ, men, mm. men det är någonting i så här, energi. Det är bra poänger du gör nu, Jenny. Eller liksom, man hör att de är unga och mm. tycker att saker är roliga och att hänga sig tillsammans i mm. squad och bara fåna sig i en video. Typ. Alltså, mm. Det är ju någonting i det, bara den eh, liksom, ungdomsviben som, som man kan bli så här peppad på ändå. Typ. Mm. Alltså, är det, det, är, liksom, är det så vi använder musik du och jag nu? Ja, men kanske. Livet runt 30? Fountain of youth. vi <laughs> <laughs> liksom ja, men kanske. Viss musik. Det, jag, jag, växlar liksom mellan det och någon slags yogarock. Ah, okay. Eh, det, kän, det känns väl lämpligt för typ så 35-åriga mm. lifestyle-människor, eller? Jag antar det. Jag är inte 35 än, så vi får se. <laughs> Snart, <laughs> snart, är du här. Uh, <laughs> vi ska lyssna på en riktig favvo för dig, eller ja, hur? det är ju det. En, uh, en person som du har träffat också och uh, snackat med. Ja, När flera gånger. vi pratar om Cakes the Killa från New York, eller från New Jersey, men mm. jag tror han har flyttat hemifrån nu. Mm -hmm. Kanske bor i New York på riktigt. Ja, visst. Vad va, va är det för, för person? Det är liksom... Jag träffade honom första gången tror jag 2012 om jag inte minns fel. Då mm. hade han släppt ett mixtape när han rappade över mestadels typ Buster Rhymes och Dipset instrumentaler från 90-talet. Mm. Uh, och bara liksom bara ville rappa så himla mycket. Och sen så sen dess har han liksom bara rappat över egna produktioner mest och det har varit väldigt mycket mer så typ New York-klubbigt lite eh, internetaktigt, lite typ, men så här, eh, inte alls särskilt hittigt utan mer typ, mer typ en känsla typ. Mm. Och, eh, som man fattar allt av när man ser live. Allting klickar när man ser det live. Liksom. Det är som att den här musiken verkligen är gjord för att eh, up overseas. Limousines on breeze. New framför. when I'm också on the foreign shopping ja. Like, Oh yeah, I need that. Bitches believe that. Think you balling out? I'ma need the receipt that. A little Watson set, China bangin' a wave cap. Trey, get out of pocket, gotta block and delete that. But um, not forget that I'm here to flip that. With the thoroughbred A-Rab in my knapsack. Just watch me take a selfie in a Michigan snapback. Cause you like that picture, that don't mean i am a right back. Killer, she back Black bitches, we're moving tracks. This is the flock of fat bitches that's quick to smack bitches. And we eating down as we stack to stack riches. And these Tamagotchi boards get red down like bag glitches. I'ma serve it up, talking entire confection. Top selection, fuck what a hater expecting. I'm the dean in this bitch, so come and catch these lessons. If I school you once, you gon' stand corrected. I'm here to take your order while I pluck these chickens. Then I skin these pythons and I gut these fishes. Let me heat my oven before I set these dishes. Keep my apron crispy when I garnish bitches. Killer, I'm out in Melbourne, they treat me like a rock star, chillin' with Akbar. Pussy poppin' on a cop car. Yo, all these niggas think they got bars. Petty bitch, hit a nigga with that space bar. Evicting hater section 8, these bitches. Keep them tapes muted like them birthday wishes. Know the real from the fake and the lames from the gifted. Doing shows in the field, so fuck them SoundCloud, this is killer. I'ma serve it up, don't trip. I'ma serve it up like this, don't. I'ma serve it up, don't trip. I'ma serve it up, don't trip. I'ma serve it up like this, I think it's ready now. I'ma serve it up like this. I'ma serve it up up, don't trip though. I'ma serve it up like this. I'ma serve it up, don't trip. I'ma serve it up like this. I think it's ready now. I'ma serve it up, don't trip. I'ma serve it up, don't trip. I'ma serve it up like this. I'ma serve it up, don't trip. I'ma serve it up. And make the moves I made. Ain't seen the places I seen. Can't even talk that talk and keep that mouth still clean. Ain't been on tour. Ain't seen no green. Magazines on the stores that made a splash on the scene. And make the moves I made. Ain't seen the places I seen. Can't even talk that talk and keep that mouth still clean. Ain't never been on tour. Ain't never seen no green. Magazines in the store. I made a splash on the scene. Like I'ma serve it up, don't trip. I'ma serve it up like. Vad får du för um, känsla i kroppen när du hör det här? jag blir uh, glad. Eh, det här är liksom bara så här... Det här är bara en sån låt där Cakes bara rappar liksom. Han bara rappar. Det är så här vanlig skrytrap och han bara mm. liksom, Jag tycker att han är så himla bra rappare. Jag tycker att det är härligt att lyssna på. Jag har ett litet problem ja? med sättet att rappa. Att det, det är som att alla ord ska liksom, det, det är så himla så artikulerat allting och varje, det är som att det finns hör, liksom ingen dynamik riktigt. Du, hör, du gillar inte att höra vad folk säger så mycket? Nej, Nej. jag vet, ge mig young thug. Det är såhär anti-young thug. <laughs> Ja men, eh, det, Nej, det, där, det, det, där, ja jag fattar det, men det, det där är också en sån grej som eh, verkligen funkar live. Alltså det blir typ som en mm. Det blir typ som en predikan live, typ. Det blir så här, som att han läxar upp just dig och du måste lyssna på varenda ja, stavelse. Typ. Jag Men, det är Någonting som är lite speciellt som jag har tänkt på med göteborgska mm. är att det funkar så. Den dialekten. Det är det, så varje, varje ord ska vara lika mycket värt. Typ, vad gör du? Liksom där, alltså det, ja, kanske. Det, ja. man... det finns ju en, en riktigt göttig, typ, lite yxig kvalitet i göteborgska som, som kan funka jättebra som rap, men också funkar jättedåligt som rap. Uh. Men, eh, nej men typ, jag, jag bara älskar den här låten och typ mm. så här, jag älskar när han eh, rappar att han är liksom Pussy Poppin' on a Cop Car som är typ hundra nivåer coolare än när Pharrell Williams bara sprang på polisbilen. Uh. Eh, och också typ så att det här är verkligen typ, det känns som att Cakes är liksom så här, mamman till sådana som Soft Chug, typ. Jag mm. kommer ihåg en tid när jag visste typ vilka alla bögar som rappade var i USA. Och mm. det har jag ingen aning om att veta längre. För att nu finns det många. Mm, och ja. det är en härlig tid vi lever i. Coolt. Vad är du mest peppad på annars 2015? Eh, eh, att Cherry ska släppa sina osläppta låtar som jag har hört. Alltså, herregud. Jag antar att du också har hört dem. Nej, jag har inte fått eh, lyssna någonting, men jag vet ju hur cool Grimon är. Vi ja, brukar chatta om eh, Cherry. Jag, jag, har, eh, jag har fått höra några låtar och det, jag kan ju säga att det är ju det bästa, alltså det är den bästa R&B som har gjorts i Sverige. Uff. De jag låtarna hon har. Ja. Gud vad, vad kul, spännande. Um, vi, vi avslutar faktiskt med lite mer, lite mer, sluddrig, <laughs> slappiga grejer alltså, jag, jag, som jag gillar. Inget emot Young <laughs> vad mysigt att du var med. Ja, vad synd att det skulle ta så lång tid. Ja, men eh, jag, får, jag får hoppas att det dröjer lika lång tid tills jag kommit igen. Nej, vi, vi kör snart. Vi får köra med hela gänget. Mm, härligt. Får man vara med i, vad blir det för rap snart eller? Självklart Jenny, vår dörr är alltid öppen in i vår varma, svettiga studio.

I see birds every Sunday. Magic City on a Monday. Ay. Throw a whole 50 on a bitch ace. Eh. Ay. Smoke a whole ounce of gas. Eh. Nigga drink a lean and eat classy. Private flight the pimp, say, say, say, say. Hey, I'm gonna thank you every day. Your pelican fly, your pelican fly, your pelican fly, your pelican fly, baby, your pelican fly. Don't you know your pelican fly? I'm oh God, I'm oh God, I'm oh God. Duck, duck, stutter, whip back. I throw the bone like propane. 40k the price for bricks a day. Alright. Nigga know I'm running off no pay. Take out running up the damn street. Take, take out running with his goodies. Ain't gotta say it, you know I believe.